mwakoze mwebwe mwese mwahisemo ibiganiro vya radio isanganiro kaze mu makuru yo mu Kirundi avugwa kuri no mutaga agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abacamanza mirongo ine birukanywe n'umukuru w'igihugu muri urwo rwego batako baciga umunyororo uri hagati y'umwaka n'imyaka mirongo itatu n'abishyirahamwe gasen petroleum group africa limited rirahumuriza ko ritaje kononera isoko ry'abasanzwe badandaza igitoro mu Burundi ahubwo ko giteguye gukorana nabo mu kirundo abanyagihugu basaba ko eh, basaba ko urudandwa rwa magendu rw'igitoro rwotuzwa bakavuga ko rushobora kwiha inkumbi bishimikije ko hari inzu yahaswe gutokombera mu ijoro ryo kuri wa kabiri mu gisagara cya kirundo murabyumva muri ano makuru ribasezerera muri ayo mabanga cumi na batanu muri bo ni abacamanza bakuru hamwe na mirongo ibiri na batanu bo mu rwego rw'intango iruhande yo kwirukanwa bakiriye umunyororo uri hagati y'umwaka n'imyaka mirongo itatu harimo n'abongewe ko ihadabu riri hagati y'ibihumbi mirongo ibiri n'imiliyoni zitatu n'ibihumbi amajana atatu Odile Akimana aratubwira byinshi muri iryo tegeko muri abo bacamanza baraye bakuwe mu rwego rw'abacamanza ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ryatewe ku mukono itariki ya cumi myandagaro umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri abacamanza cumi na batanu ni abo mu rwego rw'abacamanza bakuru mu gihe mirongo ibiri na batanu ari abo mu rwego rw'abacamanza b'intango mu bacamanza bo mu rwego rukuru umwe yaciriwe ihadabu y'indushi y'akababaro y'amafaranga arenga miliyoni zitatu mu gihe hariho uwaciriwe amafaranga angana n'ibihumbi amajana n'atandatu by'amande ubundi amafaranga ibihumbi amajana atanu y'amarundi mu gihe hariho uwundi yaciriwe amande y'ibihumbi amajana ane muri aba bacamanza bo mu rwego rukuru abasigaye bazotanga amande ari hagati y'ibihumbi mirongo itanu n'ibihumbi ijana muri urwo rwego nyene abacamanza umunani ni batamande canke idushe y'akababaro basabwe ku rwego rw'abacamanza b'intango abasabwa amande arenga ibihumbi ijana ni babiri mu gihe abandi bazotanga amande ari hagati y'ibihumbi mirongo ibiri n'ibihumbi ijana by'amafaranga y'amarundi b'amarundi ku myaka y'umunyororo haba ku bacamanza bakuru canke binango imyaka bazofungwa iri hagati y'umwaka umwe n'imyaka mirongo itatu icabonetse kandi muri abo bacamanza bakuwe muri ayo mabanga umukenyezi n'umwe wo mu rwego rw'abacamanza b'intango amenyesha ko bafise impapuro zidasanzwe zibemerera gukora tumukurikire kuri mikro ya Mireye Kanyange nubwo twari dufise impapuro zo kuva kuri eh, icyubahiro umukuru w'igihugu zemeza ko dushobora gucuruza igitoro ukaza kuri premier ministre cyafise ibipapuro ukaza kuri autorisation speciale hari igituma baduhaye autorisation speciale ugacuza ku zindi mpapuro ubwo muri api ubwo muri obere zose turi nazo umugabo twarahuye na magume uno munsi igitoro cinjira mu Burundi canke n'ibidandazwa bindi ahanini biracishwa mu ibarabara mbega iki gitoro cyayi sosiyete yanyu ah, muzugicisha mu ibarabara muzugicisha mu kiyaga ko bivugwa ko ariho gishika kare kandi hagashika ibidandazwa byinshi tuzogicisha mu ibarabara kuko kugira umugogo gucisha igitoro mu kiyaga biragoye kigenda kiguruka rero uko upakira upakurura kiraguruka mugabo eh, data bujanye n'ubu twita sapurayi n'uwo perezida wacu i Dar es barateganya yuko igitoro k'izoza kivi Dar es bagipakiye mu masterine rero turashimira nyincubahiro umukuru w'igihugu ashimira n'imana yuko abandanya avuga ati tuje mu iterambere turi hamwe byose birashoboka tuje kugira ngo tuje hamwe n'abandi uwo menshi bamurangurira kuri ayo menshi uwacuruza make bamurangure kuri ayo makeya niko bamwe metusera canke pasiteri habimana uzwi nk'umunyepolitike uno munsi kubona uri mu by'urudandazwa rw'igitoro ntawovuga ko ari uguhuguza cyangwa uguswaganya jewe maze kubona yuko mu byitwa politike abantu turi hamwe nkabona mu byitwa igisoda igipolisi turi hamwe nabonye haragahaze mu byitwa ekonomi kuko urebye muri ekonomi sinjira mu madetaye kuko singira politiki guhindura ni byiza mu ijambo rimwe yesi waganya ibyo mvuga ni ukuri dufise ambasaderi w'u Burundi i Dar es Salaam perezida wacu wa Gaz ni Petrol Group Africa ari Dar es Salaam aca kuri depo icyo gitoro baca bakibona nta guswaganya kurimwo abavuga ngo icyo gitoro ngo cyahaba imana icyo gitoro ngo cyabari oya ni gitoro cy'abarundi bose reka natwe tuze twimwe n'abandi barundi kugira ngo duteze imbere iyo sekiteri y'igitoro Ano makuru tuyabandanirize mu buraruko bw'igihugu aho inzu yarahiye mu gisagara cya Kirundo ihakwa gutokombera mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri umwana yari muri yo ahakwa gusha bimwe mu byari mu nzu birashya bitutse ku gitoro cyo mu bwoko bwa essence cyari muri iyo nzu abanyagihugu muri icyo gisagara cya Kirundo basaba abajeje intwaro n'umutekano kuvira hasi abadandaza bene ivyo bitoro vya magendo kuko bishobora kuyiha inkumbi bavuga ko bababaza nuko ababidandaza babikorera ku mugaragaro n'ababigwanije barorera ni inkuru ya Abraham Safari hari mu ijoro ry'uyu wa kabiri aho abanyagihugu bo muri quartier ya Rupfunda babona inzu iri muri iyo quartier iriko irasha urubeya hejuru n'umwotsi mwinshi amakuru dukura aho muri quartier ya Rupfunda iri mu gisagara ca Kirundo amenyesha ko baciye batabaza maze abantu barahurura abajejwe umutekano n'intwaro icyo bihutiye kwabaye gusaba muri regidezo ko boca umuyaga nkuba ibyaciye bikorwa muri ako kanya kuko ababanyi bibaza ko ko ari umuyaga nkuba woba wabiteye ariko mu nyuma niho basanga ari isanganya yaturutse ku gitoro cyo mu bwoko bwa esanse ibintu bitari bike bikaba byarahiye mbere n'umwana yari mu nzu akaba yarahatswe gusha iyo hataba nyina yaciye anyaruka kumukura muri iyo nzu naho abajejwe intwaro basabye ko atamuntu yokongera kubika igitoro mu nzu abanyagihugu bo mu gisagara ca Kirundo bo basaba yuko abadandaza ibitoro kuri magendo bofatwa gufatwa kugira amasanganya nk'ayo ntasubire ngo ikibabaje ariko ni uko abo bahanye kidandazwa barorera ibituma bamwe bibaza hariho aboba babifisemwo uruhara mu kirundo Abramu Safari ku bwa isanganiro cyane ko ari ahanini ryadindije ibyo bikorwa bibaye ngombwa arizotaramugwa mukanya turabandanya n'ano makuru isanganiro inama isumbi ku isaha za 3:33 amakuru twabateguriye arabandanya mu gisata cy'imigenderanire indongozi z'u Burundi ngo ziriko zirakora ibishoboka kugira zinagura imigenderanire n'ibindi bihugu ico ngo ni ikintu cyo gushima naho hari uburyo bwinshi igihugu gikoresha mu gukomeza iyo migenderanire nkuko bivugwa na Dr. Guillaume Ndayikengurutse umwigisha wa kaminuza akaba n'umuhinga mu bijyanye na politike n'imigenderanire ivyo ngo bitanga ishusho nziza mu makungu ariko kandi ngo abanyagihugu kugira baharonkere akungu ko hari intambwe zitegezwa gushika ko tumukurikire hari uburyo bwinshi igihugu bishobora gukomeza imigenderanire hari icyo kintu cuko bakorana n'ibindi bihugu ariko bikaba nk'ikimenyetso cy'uko icyo gihugu kiriho kirakomeza imigenderanire n'ibindi bihugu mugabo ko bigira akamaro mu buzima bw'abanyagihugu iyo n'iyindi ntambwe. ko izikurikira ibyo baba batanguye guhera ko bimeze nk'ibimenyetso ariko ko by'ukuri umunyagihugu ashobora kubona yuko iyo ngendo abarongoye igihugu bariko baragira mu bijyanye n'imigenderanire n'ibindi bihugu ifite ikimuzaniye mu buzima bwiwe bwa minsi yose iyo n'iyindi ntambuko ngira tuzohava dutera mu minsi igiye kuza ibintu byinshi bishobora gufatirwa ko ariko by'ukuri icyo dushobora kubona ni uko intumbero indongozi zacu z'uyu munsi ziriko ziraha imigenderanire n'ibindi bihugu itandukanye n'uko byari bimeze imbere y'uko bashika ku butegetsi mu migenderanire y'ibihugu hama hariho intambuko igihugu kigira kugira by'ukuri gishobore gushinga imizi mu makungu icya mbere hari yuko gushaka ni ikintu gikomeye icya kabiri hari yuko tubona hari abanyamahanga bagendera uburundi n'abaturongoye bakagendera ibindi bihugu ibyo byose ni iyindi ntambuko ikurikira ariko rero ijya ntambuko y'uko abantu batangura kubona ati ubuzima bwacu buri ko burahinduka kubera iyo migenderanire iyo ntambuko irashobora kuzoza ejo cyangwa hirya y'ejo ikanateba kuko hari ibindi byinshi bifatirwa hariho nk'uko igihugu giteza kwiraba by'ukuri mu biriko biraba muri icyo gihugu kiriteguriye kwakira ibyo byamwa bishobora kuva muri iyo migenderanire kiriko kiragiranira n'ibindi bihugu umwizero uriho ariko hari n'izindi ntambwe zikirindiriwe Dr Guillaume ndayikengurutse avuga kandi ko kugiranira imigendanire n'ibindi bihugu haba hariho inyungu zitandukanye ziba ziko zirarondegwa ari nazo zo gukurikiranira hafi ko zubahirijwe tumukurikire kandi ni gutegera yuko atabihugu bipfa kugiranira imigenderanire kubera gukundana no kubera inyungu biba biriko birarondera ni kubanza kwicara rero tukiga turabye ibiri hagati mu gihugu iwacu ni biki bikenewe ni biki dushobora kujya kurondera mu mahanga bikatugirira akamaro icyo kimaze kwigwa urungitse abaserukira uburundi mu makungu baca bamenya icyo bagiye bagiye kurondera burya ibi bihugu bifise ubuserukizi ngaha iwacu mu burundi ugiye kubabaza baza bazi gisata cy'ubuzima bw'uburundi bagiye gushyiramo inguvu ku ntituvuge ku nyungu z'uburundi ubwa mbere na mbere ku nyungu zabo kurungika abaserukira uburundi mu makungu ni byiza kwakira abaserukira ibihugu byabo mu burundi ni byiza kugira ingendo mu makungu ni byiza cyane ariko umuntu yamaze gutumbereza ngiye ngiye kurondera iki ku nyungu z'igihugu cyanje igihugu ngiye guserukira kujya bashobora kwicarira ati mu gisate cy'amagara y'abantu dukeneye kudoshika kuri iyi hangiro iyi n'iyi n'iyi ugasanga ni n'ibintu byanditse biri no mu biharuro niko n'imigendera y'ibihugu ikwiye gufatwa kuko nayo nyene ni politike y'igihugu nk'izindi mu gisata naho ibiti by'ikawa hafi imiliyoni zine nibyo biharugwa mu ntara yose ya cankuzo ibyo biharuro byashyizwe habona kuri uyu wa gatatu hari kuhugurwa ikese isigaza ryo gusasira ikawa mu cankuzo muyobozi bw'uburimyi n'ubworozi bavuga ko igitegwa c'ikawa kitarijukirwa muri iyo ntara abarimyi bagasigura ko uburimyi bw'ico gitegwa bubatwara amafaranga menshi ugeranije nayo baronka ku musaruro umuyobozi ajejwe uburimyi abahamagara nyabu na kwijuka ico giterwa kuko ngo n'imivyaro itangwa ku buntu kandi ngo n'igiciro gitera cisunurunura mu cankuzo duhamagara Raymo Mudende ngo bituma abarimyi bo mu cankuzo batijukira igiterwa cikawa ngo nuko uburimyi bw'ico gitegwa, Ubatwara uburyo bwinshi hageze gusarura ntibaronke amahera baba bakoresheje mu kurima merikiyati ntahondereye umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara cyankuzo avuga ko igiterwa cy'ikawa kitari igikorwa bishemeye muri iyo ntara agasigura ko ku biti by'ikawa byababa miliyoni zine bishobora gutanga umwimbu ibice mirongo itandatu ku ijana biri muri komine imwe gusa ya gisagara akavuga ko ibyo bituma ata amatonero aboneka ngo guko mu ntara yose hari amatonorero atatu gusa kandi yabigenga izorungikwa mu z'intara ku kubura abayitora nk'uko byagenze mu mwaka uheze byongeye yibutsa abarimyi ko n'igiciro cy'ikawa cyadugijwe gutyo umurimyi kazoshobora kuronka amikoro mu gihe azoba yarimye ikawa na amatara w'intara ya cankuzo bonifasi banyiyeza ko aho hugururwa isekeza ryo gusasira ikawa kuri uno wa gatatu yahamagariye abarimyi kwitaho igiterwa cy'ikawa we agatera akamo n'abagwizatunga gushyira imitahe mu burimyi bw'ikawa mu ntara ya cankuzo mu cankuzo reyimo mudende radiyo isanganiro tuve mu cyankuzo dukwitire mu ntara ya aho izimba ry'imiti y'indwara zo mu mutwe riri mu bituma abagendana izo ndwara babandanya gusinzikara kuko bataronka uburyo bukwiye bwo kuyigura bamwe mu bavuganye na bagenzi bacu basaba leta ko yogabanya ibiciro by'iyo miti Kuri ivyo Pamphile Bukuru avugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu asaba abanyagihugu kwijukira kujya mu mashirahamwe yo kuvuzanya kuko ariho imiti baca bayigura izimbutse ni inkuru ya Jean Marie ngenda kumana. Ibintu vya mbere bituma kugwara gufata imiti ayifata uwo ni Adele Bukuru tumusanze ku mutumba wa Rusiga uri muri komine Rugombo intara ya Kibitoke avuga ko izimba ry'imiti ryatumye mwene wabo Esperance Dusabe agendana indwara zo mu mutwe abandanya tuca tugenda tukagura ibindi gutyo bikamugeza rero ku mwisho ayo mahera harahabura cyangwa iyo abonetse naho imiti agayifata nabi ivyo bikaba biruko no ku muryango wa Fabrice Ngendabanka agendana izo ndwara zo mu mutwe wo kuri uwo mutumba nyene wa Rusiga nkuko bishikirizwa na mushikiwe Joseline ndere nkuze na miti asuye gufata ku buryo buke bwo kuronka amafaranga kugira ngo aze kuzana iyo miti ngo yivuze urumva umwaka uheze uzobana adutseko ivyo bigashimangirwa n'umubanyi wabo Stani Nzinahora sinoza kuremesha bo yakitse neza gitikuberi ukabona ko akangagurika kandi ku buryo bw'uko nyene amafaranga ntayafise nayo Andre Bigirimana Bizimana abakuru mutumba nyene wa Rusiga ashikiriza ko iryo zimba ry'imiti riri mu vyatumye mushikiwe Beatrice asinzi asinzikazwa n'izo ndwara zo mu mutwe agasaba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ko bwo kwitaho abagendana izo ndwara nk'uko bikorwa ku bagendana umugera wa sida abantu bashikiwe n'izi ndwara kenshi kenshi usanga ari ingo zitifise kandi mu kugira ngo bavugwe bigasaba uburyo burebwe tukaje dusaba ko aba bantu bari mw'ibarabara leta n'ukuri nayo iboneka ari abantu nk'uko abarwayi ba sida nabo yabitayeho yiteho n'aba bantu bo mu ibarabara babaronderera ibigo bashireho n'uburyo buzobakurikirana kuri ivyo Pafili Bukuru avugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu atera kamo abanyagihugu kwijukira kuja mu mashirahamwe kuvuzanya ibizotuma imiti bayigura amafaranga make ivyerekeye igiciro yuko iyo miti zimvye ntawo bideha iyo miti irazimbye ariko igihambaye nuko ihari abantu ahubwo tubahamagarira yuko boja mu mashira hamwe yo kuvuzanya ni naho iyo miti izozimbuka imiti irazimba ntidushobora kuzoshikira ihangiro ry'uko abarundi bose bivuza mu gihe hakiriho abantu batajya muri ayo mashirahamwe ngo dushigikirane uwo avugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ahamagarira abantu bose babonye ibimenyetso vy'indwara zo mu mutwe kubo babana kubo kwihutira kubanyarukana kwa muganga batarasinzikara ngo kuko indwara zo mu mutwe zikira n'ingoga iyo umugwayi atanguye gufata imiti atarasinzikara Ijama Liviane ngenda kumana tulagukengurukiye hari umwana w'umuhungu w'imyaka 14 yatowe yapfuye kuri uyu wa gatatu ku mutumba wa rugunga muri komine gihanga intara ya bubanza ababonye icyo kiziga bakavuga ko biboneka ko abamwishe n'ubu bataramenyekana bamunize mu muryango wiwe wo ku Chimbizi muri komine bubanza basigura ko bari bamutumye ku isoko ku wa kabiri bararindira ko ataha barabura niko gutangura kurondera bakaba batoye ikiziga ciwe mu mirima y'imyumbati mu ntwaro no mu gipolisi bavuga ko bari mu matohoza imbere yuko turagiza n'amakuru tugaruke kuri ya nkuru ivugwa mu gisata ah, ivugwa ku bijyanye n'ibitoro aho rumwe mu mpapuro zitanga uruhushya kudandaza icyo gitoro rwahawe ishyirahamwe gaseni peteroli Group Africa Limited ni ubw'ubushikiranganje mu byo bugerwe harimo igitoro bwo mu kwezi kwa kane mwaka 2019 gwemerera iyo societe kudandaza gwemerera eh, iyo societe urusha rudasanzwe rwo kwinjiza ibitoro mu Burundi uwaramutswa akaba yarahamagariye ubuserukizi bw'iyo sosiyete mu Burundi kwitunganya ku bijyanye n'impapuro ikigo cegeranya amakori n'amatagisi OBR gisaba tubajije mu bushikiranganje bw'amazi butare n'agataka twamenyesheje ko hakiri hari ibiriko birigwa kuvyo ubuserukizi bw'iryo sosiyete mu Burundi buvuga ko bazogira icyo bashikirije hanyuma no mukirangiza no makuru tu mvuge ku nkuru ijyanye gutanga ingurane ku gwaruka ni umwitwarariko wa leta kugira hagwanywe ubushomeri mugwaruka gwaruka umushyirangajwi ugwaruka Ezekiel nibigira akavuga ko hari akaryo kugwaruka ko gutunganya imigambi gutyo begere banki n'amashyirahamwe yashyizweho ku iterambere ry'ugwaruka yabishikije kuri uyu wa kane mu gihe buri genkezo rya cumi na kabiri ukwezi kwa munani ari umunsi mpuzamakungu wahariwe ugwaruka